Krasi irigarai, ongetorri? Esker. Gomidatua zitugu, joan den abenduaren emeretzian defendatu berri baituzu tesia, hizkuntza gutxituak eta ikus entzunezkoak frantzian, Euskal Zinemaren garapena eta haren aldeko lurralde politika publiko baten genesia ipar Euskal Herrian, 2005-2008 eh, arteko gerketa hortan eh, zentratu duzula. Zerk Eh, zaitu akuilatu gai horren eh, hautatzerat zientzia politikoetatik funtsian hori hortan eh, baitziren ikasle. Ikerketa hori hasi nuen duela lau edo bost urte, janezake, uh, ba, zerk, zerk motibatu ninduen, ba, bada hor eh, egoera bat, orain ere, orain ere hola irauten duena, eh? badira filmak eh, egiten direnak ego euskal egian, eta beti badira zailtasunak film hauek ipar euskal egian ikusteko. Beraz, hori izan da ikerketaren abia puntua, gehien bat ulertzea zendako film horiek azkenean hain zaila zen hemendik film horien ikustea. Eta ere, uh, be, egoaldean garatu da, ba, 2000 urtetik aitzina edo be, be, ekoizpenerako gaitasun bat, baina uh, eh, Baja ez da sekulan sobera profesionalizatu ahle hori. Arala ere, uh, eh, 2008-etik aitzina, gauzak aldatu dira, deidea, bon, izan dira, mm, hola mm, lanketa batzu eginak izan direnak banaketa egesteko, pentsatzen dut uh, film segitasmoari, Atalantek ere maiten zuena, berak uh, lan bat egiten baitzuen film, ba-, film batzu erakusteko. Gero 2008-an kanal duden uh, uh, ekoizpenerako gaitasuna indartu zaie, Akitania behiarek izen betu zutelako lehen uh, kom uh, delakoa, eta hor, hola, dira dokumentalak eta fikzio laburrak ekoizten. Gastibeltza filmak sortu zen, La Fidel ere bazen hor, uh, be, koprodukzioekin hasi zena. Uh, filmak be, hasi zen lujaldean berean filmak egiten, eta mm, eta banak eta egitasmo bat, edo banak eta experimentazio bat hasi nuen haiekin. Eta beraz, hola, hori guzia pixkat lehokatu zen gara jartan, eta hola hasi zen ikerketa. Tesian, pentsatzen dut indarra eman duzula Euskal Herrian zentratuz, baina ez bakarrik eh, Euskararen kasuan eh, ondorioetako bat ateratzen baituzu, duzenduko nauzu susen eh, espaniz, baina ez duela integrazio politika, beraldeko integrazio politikarik ukaiten Euskarak zinema gintzan frantzes estatuan. Bai, hori da, azkenean hasin zelarik ikerketa bereziki banaketaren hausian nuen konzentratzen, baina fiteo hartu behar nola zinema sistema guzia untxa ulertu,

uh, zeleku izaiten alzuen uh, eh, Euskal Zinemak, Frantziako sisteman, jakinez Frantzia biziki proteksionista dela bere eh, zinemarekin. Beraz, alde batetik hori gauza mm, indargune bat izan daiteke, ikusten dugu ipar Euskal Herrian, bali maditugu hainbeste zinema denetan, Garazin, Maulen, Napaulen Paulen eta, eta Kostaldean badira hainbat, hori hainitz da... Mm, frantses zinemari esker, eta gainerat, be, beren uh, programazio eskaintza ere, uh, bizikia da bada autore zinema, filme film fragilak ikusten aldira eh, sinema uh, guzi horietan, eta hain da um, mm, frantxez sistemari esker eh, hori uh, konparatzen bali madugu begoaldeari, uh, eh, behar bat aguk badugun aberastasun bat. Uh, han ez da inbeste sinemarik hola ez dena hain komertziala egi tipietan. eta aldi berean, Ebe, behar nuen beraz sistema hori ungi ulertu jakiteko e, Euskal Zinemak zeleku kaiten alzuen. Eta era berean, hoja film haulagoak laguntzen alditu, autore behien ere be, aukerak eskaintzen ditu sistema horrek. Beraz, prinsipioz janezake ez dela etxia Euskal Zinemari, baina gero, so egiten dugularik eh, konkretuki gauzak nola pasatzen diren, be, ba, dira beste ikerketa batzu eginak direnak, kolektif zenkant-zenkanti pentsatzen dut, uh, berek begiratu dute justuki minoritateak nola gertzen ziren pantailetan, eta hoa hartzen dira, oroa, hor, um, euh, biziki guti agertzen direla, uh, beste iker, ikerlari batzuek ere ikusi dute uh, Eh, sistema biziki zentralista zela, diadanik bahnean diren entzat dela onura gaji, erzak da izan dituztenak, inglesez, baita beti berdina nahi eh, zaila onura nahiz eh, Naiz eta prinsipioz idekia den, azkenean konkretuki biziki zaila da, bai parixetik kampo gauzak egitea, minoritateak erakustea, beraz pentsa sistema hortan izkuntza gutitu entzat, Euskara bezalako izkuntzen zat, zaila da. Eta beraz, gero, egin dut ere nola pasatzen ziren gauzak adibidez Bretanian edo uh, edo Oksitanian, ea han filmak egiten zirenez haien hizkuntzetan. Prezeski, osatzen duzuna hori da ez, analizatzea hizkuntza gutitu horietako zinema nola garatzen alden, nola intzenerat eramaten alden, e, eh, hortan ze konklusiotarat ailatu zira? Bai, gero hori da ez, ikerketa itzinatu arau, e, egia da momentu batean eh, ni gainera tegenoarekin lan egiten nuen, e, egin dut ikerketa ekintza, edo ikintza ikerketa, janai baita mm, lan egiten nuen tegenoarekin, e, banaketa eksperimentazioa plantan emanez e, besteak beste. Eta hor, eh, justu, bo, hainbat gauza gertatzen ari ziren tegenuan, eh, eta zuku gailua elkartea sortu zuten ere zinema ahloko, fe sortu ginuen, sinema eh, zinema ahloko profesionalen artean. Eh, eta hor, erakundeak ere hasi ziren mobilizatzen uh, pixka bat gogoetatzeko nola lagun duzezaketen zinema uh, garatzen, justuki hor ikusten baitzuten zerbait gertatzen ari zela. eta nor ikerketa taldearekin, eraz Euskal Herriko Universitat taldearekin, ikerketa bat burutu ginuen, nun gomendio batzu ere maiten ginituen, eman ditugun, plantan eman nahiluketen edo politika publiko Eh, hori uh, pentsatzen uh, laguntzeko. Eta, bon, egia da, uh, lehen konklusioa izan dela, be, ikusiz sistema beraz ez dela ba, bai, baitez bada uh, uh, onuragaji uh, gutituetan den zinementzat, baina oroak Parisen ez den zinementzat, eh, eh, edo eskualdeetatik eh, sortzea eta egitea ez da gauza simplea. Orduan, be esku hartze politikoa ezinbestekoa izanen da. Ez da usten alko hori merkatuaren esku, ez du merkatuak erregulatuko, edo ez da posible izanen bakarrik espero balima da gaur egungo sisteman txertatzea. Ez, hor uh, harin pentsatzen ere, Europa mailan merkatu fragmentatua dela ipatzen da, ekan nahi baita estatuka zatikatua den Eh, merkatuak dira, beraz gure kasuan, ebe merkatuak den bezala, oztopo bat da eh, Euskal Zinemak iparalderat e, eh, ekajarazteko. Hori beti lotua da ere frantziako sistema proteksionistari berea, berea duelako babesten, eta beraz lehen egesago da e, frantzes zinema banatzea zinemetan, ondorioz atzehikoa bezala kontsideratua den Euskal film bat, nekez batuko da. Orduan, beharko da esko hartze politiko bat hori guzia posible izaiteko, edo gauzak egesago gehiago bilakatzeko. Horrek du esplikatzen eman dezagun, eh? azken edo berritasunetan, irati filma Estela Oino Ibar Euskaderriko pantailetara tailatu. Hori da, biziki adibide ona da ikusteko be, zailtasunak eh, oraindik bat direla, nahiz eta gauza nitz uh, eh, betu diren eta uartu gira ez, azken urta hauetan alaike iduritzen zaita gauza gehiago ikusten direla zinemetan, baina uh, eh, ola ahibatzen gidelarik film batetarat fikzio bat, nun uh, busartzen giren azkenan sistema biziki komertzial batean, nahi ala ez ola da, eh, film bat egoizteko uh, behar da diru Beraz, behar ezkoa da merkatuko bidea juntetan eh, sartzea, eta hori, be ikusten dugu, uh, Ipar Euskal Herriko ikusleok beti pairatzen dugula azkenean. Berdin dezakegu uh, bordeleko eta uh, EHU bien arteko um, lankidetza bat uh, izan dela, eta zure zuzendariak izan direla Xabiar zaina eta Josu Ametzaga. Bai hori da, enetesia egin dut uh, kotutoretza mm, baten baitan edo, uh, baita bi unibertsitateren artean, uh, bordeleko unibertsitatea eta Euskal Herriko unibertsitatea, bi tesi zuzendarirekin, Josu Ametzaga Euskal Herriko unibertsitatean eta Xabiar bordeleko zientzia politikoetan, Uh, hori uh, izan da xantza bat, eh, azkenean, uh, ez da beti gauza simplea, zenta beti bi administrazioaren artean berda, berda ibili, eta bon, manden hori denek ulertuko dute, pentsatzen dut zehan nahi duen. Uh, Baina, uh, ene gaiaren zat, uh, izan da, eh, justuki. Hara, egoaldean ikusen zunezkoetan izan ki, be sinema ahloan, edo, uh, edo ango sistema konbrentzeko, be biziki lagungarri izan da. Eta bordeleko zientzie politikoetan izaiteak, be nik ikertzen baititut, uh, soziologia, soziologia politikoa egin dut. Ejan nahi baita behar izan dituztela ongi ulertu kulturpolitikak zein ziren, irakunde bakotsaren eskumen ere muak eta nolakoak ziren, eta hortan ere eh, biziki lagungar izan da, gainera tipar euskal egia zen, beraz ukaitea eh, frantziako administrazioaren ikuspegia hori be, ere zitzaetan, beraz enekasuan azteko bizikia aberazgahia izan da bi universitate horien eh, arteko rostengo hori, ara, bi tesi zuzendariekin, bi ikuspegi, bi lujalderen ezagutza, bi lan egiteko manera, eta zentzurtan ba interesanta izan da, eta jamea behar da ere, EHEUN e egiteak be, Euskaraz egitea albidetu dauta, eta hortan eh, ziki konten izo eh, defendatu alizan dut Euskaraz, tesia Euskaraz egin alizan dut, beraz, eh, bai, untsa. Baduzia besterik gehitzeko? E, ba, uste dut, laike, Euskal Zinemaren egoera Ipar Euskal Egean uste dut uh, azken urteuntan uh, e, obetu dela, e, hor ikusten dugu, azken filmak ikusitik, ez bizkar sora atela da, baina pentsatzen dut ere itziak leman zen filmei, uh, uh, bat egin du, dokumental bat presentatu du hor uh, reintxet fipadoken, uh, bon, badira, laike, gauza egin direnak azken urte hauetan, Eh, eta espero dut hola duela. Eta hoja, espero dut ere, be askifite sustengu, lekuko sustengua ere ukanen dutela. Zenta, initz eurain dik egiten da, be uh, eh, alden neugian, uh, pixka bat demerdatuz edo, nahizta, hainitz hainitz profesionalizatu den eta biziki fite, uh, ustot be jezkoa izanen dela, be hala laguntzak, fite plantan emaitea. Mil esker grazi. mil esker zuri. Eta goresmenak. Mil esker.